Նոյեմբերի 26-ին կկայանա Հայաստան համայնքական հիմնադրամի ամենամյա հերոստամարաթոնը։ Պետությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը։ Արցախում պատրաստ են ընդունել Սարսանգի ջրամբարի հարցով Եվրախորհրդի զեկուցողին։ Եվրամիությունը դատապարտում է շփման գծում բռնությունների կիրառումը։ Նախադպրոցական խմբի փոքրիկներն այսօր հրաժեշտ են տվել աշնանը։ Արցախի ուրախների եւ հնարամիտների թիմը դուրս է եկել եզրափակիչ։ Հայ շախմատիստները Եվրոպայի թիմային առաջնության 6-րդ տուրում հաղթող են եղել։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի ազգային ժողովի քաղաքական բոլոր խմբակցությունները ներկայացնող մի խումբ падգամավորներ նոյեմբերի 19-ին այցելել են Հանրապետության հարավարևելյան համանագծի պաշտպանական դիրքեր եւ այդ ուղությամբ տեղակայված զորամասեր։ Պատգամավորները հանդիպել են մարտական դիրքերում ծառայություն անցնող զինվորներին ու հրամանատարներին, շրջայց կատարել հենակետերում եւ ծանոթացել զինվորականների ծառայությանն ու կենցաղային պայմաններին երախտագիտություն հայտնելով հանրապետության սահմաններն անառիկ պահելու եւ մարտական բարձր ոգի ցուցաբերելու համար, խորհրդարանականները վստահեցրել են, որ առաջնագիծը շարունակելու է մնալ երկրի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Արցախի խորհրդարանի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ падգամավորների այցերը հանրապետության սահմանային բնակավայրեր եւ առաջնագից տեղի ունեցել նաեւ հոկտեմբերին եւ նախատեսվում է դրանք շարունակել առաջիկայում եւս։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը երեք աշխատանքային այցով մեկնել է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան պաշտպանական դիրքեր։ Նախագահը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի եւ Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամանատարական կազմի ներկայացիչների ուղեկցությամբ շրջայց է կատարել սահմանային զորամասերում, այցելել պաշտպանական դիրքեր, տեղում ցանոթացել զինված ուժերի մարտական պատրաստականության Հովհաննիսյանը բանակաշինության ընթացիկ աշխատանքներին։ Հանրապետության նախագահը ներկայ է գտնվել երկրորդ բանակային զորամիավորման ստորաբաժանումների ներգրավմամբ անցկացված ցուցադրական պարապմունքին, ունկնդրել բանակային զորամիավորման հրամանատարի զեկույցը յենթակա զորամասերում տիրող իրավիճակի եւ արկա խնդրահարույց հարցերի վերաբերյալ։ Զորամասերից մեկում նախագահը մասնակցել է նաեւ զինծառայողների համար նոր կառուցված ճաշարանի բացման արարողության Հովհաննիսյանը։ Նույն օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Արցախ։ Երեք Արցախի կառավարության հերթական նիստում քննարկվել է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված օրենքների նախագծերի փաթեթ։ Պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել են, գործադիրը օրինագծերի մի փաթեթ է ընդունել հարկային դաշտի մեղմացման նողոված նպատակում ունենալով ընդհանրաչել փոքր եմիջին ձեռնարկություններին։ Օրինագծերը, որ ներկայացրել է ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանը, հիմնականում նախատեսում են տույժ ու տուգանքների չափերի նվազում։ Բացի դրանից կառավարության նիստին քննարկվել է նաև էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանի ներկայացրած օրինագիծը, նույնպես տնտեսության այդ հատվածին ընդառաջ։ ՓՄԶ-ների պետական աջակցության 2016 թվականի տարեկան ծրագիրը վերնագրած օրինագիծը ամենից առաջ պետք է նպաստի Արցախի հերավոր, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերի տնտեսական զարգացմանը եւ անհամամասնությունների հաղթահարմանը։ Օրինագծի ընդունման անհրաժեշտությունը մեկնաբանել է էկոնոմիկայի փոխնախարարը։ Նախագծով առաջարկում է պահպանել 2015 թվականում գործող ծրագրով նախատեսված աջակցության հիմնական ուղղությունները, մասնավորապես ՀՄԾ սուբյեկտների ֆինանսական աջակցություն, առևտրային բանկերի կողմից ՀՄԾ սուբյեկտներին տրամադրված վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորում, վարկային երաշխավորությունների տրամադրում, արտադրական հզորությունների վերազինման աջակցություն, նորարարությունների եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցություն, ՀՄԾ սուբյեկտների կողմից թողարկող արտադրանքների արտահանման ու շուկաների առաջմաղման աջակցություն, գործարարտ կատվական եւ խորհրդատվական աջակցություն Ծրագրի իրականացմամբ կառավարությունը ակնկալում է բարձրացնել ՓՄԶ-ների մասնաբաժինը համախառը ներքին արդյունքում, նպաստել գործարար ակտիվությանը եւ զբաղվածության աճին։ Ընդորում նշենք, որ 2014 թվականին փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների տեսակարար կշիռը Արցախի համախառը ներքին արդյունքում կազմել է 36.5%, 21%-ով գերազանցելով 2013 թվականի համապատասխան ցուցանիշը։ Բելալալայան այսօր Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր նոյեմբերի 20-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այսի ընթացքում նա մի շարք հանդիպումներ կունենա հայ առաքելական եկեղեցու, համայնքում գործող քաղաքական գուզակցությունների եւ որոշ կազմակերպությունների տեղի ներկայացիչների հետ։ Կայցելի հայկական վարժարաններ եւ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսարան։ Հանդիպումները նախատեսվում նաեւ որոշ անհատ բարերարների հետ։ Իսկ նոյեմբերի 26-ին Ռայիկ Հարությունյանը կմասնակցի Հայաստան համայնական հիմնադրամի ամենամյա հերոստամարաթոնին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստ են ընդունել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովում Սարսանգի ջրամբարի հարցով զեկուցող Միլիցա Մարկովիչին։ Այս մասին ասաց ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության մամլոք արտուղար Անի Սարգսյանը պատասխանելով այն հարցին, թե նոյեմբերի 23-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի սոցիալական հարցերի, առողջապահության եւ կայուն զարգացման հանձնաժողովի կայանալիք նիստում, որի ժամանակ հնարավոր է ընթանա Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստման քննարկում, ենթադրվում է արդյոք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի զեկուցողի այց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Նոյեմբերի 16-ին մենք նամակ ենք ստացել վեհաժողովի քարտուղարության գլխավոր տնօրեն Մարիո Մարտինեսի կողմից Սարսանգի ջրամբարի հարցով զեկուցող Միլիցա Մարկովիչի ԼՂՀ կատարելի կայցին աջակցելու խնդրանքով։ Պատասխաննամակում մենք նշել ենք, որ չնայած զեկույցի անվանման եւ նրա պատրաստման գործընթացի առնչությամբ մեր ունեցած լուրջ վերապահումներին ու նկատառումներին, ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստ են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի հետ համագործակցությանը, նշեց Անի Սարգսյանը։ Ըստ նրա, միաժամանակ ընդգծվել է Սարսանգի ջրամբարի հարցի քաղաքականացման ցանկացած փորձի անթույլատրելիությունը։ Մեր խորին համոզմամբ զեկույցում չպետք է շոշափեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, ինչպես նաև կողմերի միջև փոխադարձաբար համաձայնեցված ու միջազգային մանդատով օժտված միակ ձևաչափի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդական ջանքերի առարկա հանդիսացող հակամարտության տարբեր ասպեկտներ։ Նման մոտեցմանը կողմնակից են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, շեշտեց Անի Սարգսյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում Եվրամիության դիրքորոշումը հստակ է։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, նշելով, որ Եվրամիությունը սատարում է Մինսկի խմբի եւ համանախագահաների գործնեությունը։ Մենք դատապարտում ենք բռնությունների կիրառումը եւ կողմերին խրախուսում ենք երկխոսություն վարել ու գտնել խաղաղ լուծում։ Եվրամիությունը հուսով է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ լուծումը շուտով կգտնվի, ինչն էլ նոր տնտեսական հնարավորություն կստեղծի, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի համար նշել է դեսպանը։ Նա հայտնել է նաեւ, որ Եվրամիությունը պատրաստ է իր ներդրումը բերել վստահության հաստատման գործընթացին եւ այդ ուղղությամբ տարբեր ծրագ ծրագրեր են ֆինանսավորվում իրենց կողմից։ Մենք հարգում ենք ձեր ընդրությունը։ Մենք Եվրամիությունը շատ լուրջ ենք վերաբերվում Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ասել է Սվիտալսկին։ Հայաստանի հետ Եվրամիության փոխհարաբերությունների ներկայիս փուլը խարսխվում է ձեր ընդրության վրա։ Հարևանության քաղաքականության ողջ դրամաբանությունը խարսխվում է գործընկերների ցանկությունների, կարիքների, հավակնությունների վրա։ Մենք որևէ բան Հայաստանին չենք պարտադրում ասել նա եւ նշել, որ այնքան կշարունակվի Հայաստանի հետ փոխգործակցությունը, որքան Հայաստանը կցանկանա ունենալ համընդհանուր արժեքներ՝ ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության եւ այլ առումներով։ Այսօր Ստեփանակերտի Աշոտ Գուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի նախադպրոցական խմբի փոքրիկները հրաժեշտ տվեցին Աշնանը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Աշնան շունչն այսօր տարածվել էր նախադպրոցական խմբի փոքրիկների ցերեկույթում։ Աշուն տատիկը հյուրեր եկել նաև թիթեր խմբի երեխաներին իր հետ բերելով մրգեր ու բանջարեղեն։

Տերևները հենց լսեցին մաշում-մաշում գունա, հասան սպսվալոտություն եթե քամու թևին դրան խապան։ Իրենց բանաստեղծություններում փոքրիկներն անընդհատ ասում են, թե ինչքան են սիրում Աշունը, սիրում են նույնիսկ աշանային անձրևը, որի ժամանակ դժվարանում են քայլել։ Նախադպրոցական խմբի դասվար Շուշան Հարությունյանի խոսքով կազմակերպիչներն աշխատել են ջանասիրաբար, որ เป զի կարողանան գեղեցիկ անցկացնել աշնան հանդեսը։ Այսօր աշնան հանդես է մեր մոտ, բոլորը ներկային եղել հանդեսի ժամանակ եւ հանդեսը շատ կազմակերպված է անցել, պատրաստվել ենք ամիս առաջ եւ կազմակերպչական աշխատանքները շատ մեծ ուշադրություն են դարձել այդ աշխատանքներին եւ պարապմունքներն են իրենց տեղով անցնել եւ քնից հետո, քնից առաջ բոլորն էլ բոլոր մասնակից, բոլոր աշխատողները ջանասիրաբար աշխատել են, որ հասնենք այս մակարդակին, այո։ Փոքրիկները հրաժեշտ են տալիս գեղեցիկ աշնանը, չուզենալով, որ այն ավարտվի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Արցախի ուրախների եւ հնարամիտների թիմը դուրս է եկել եզրափակիչ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի աղուհացով ուրախների եւ հնարամիտների ասոցիացիայի թիմը մասնակցում է միջռեգիոնալ Կովկաս լիգայի 2015 թվականի սեզոնին եւ հանդիսանում է լիգայի լավագույն թիմերից մեկը։ Թիմն օրերս Ռուսաստանի Ստավրոպոլ քաղաքից վերադարձավ հաղթանակով։ Համառ մրցապայքարի արդյունքում մեր թիմն անցել է եզրափակիչ փուլ։ Այժմ տղաներին սպասվում է թեժ պայքար Չեչնիայի, Դաղստանի եւ Պյատիգորսկի թիմերի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուրախների եւ հնարամիտների ասոցիացիայի նախագահ եւ Աղուհացով թիմի ղեկավար Դավիթ Վանյանի խոսքով թիմի հիմնական նպատակն է պատվով ներկայացնել Արցախը միջազգային տարբեր հարթակներում։ Ճիշտ ասած, պիտի ավելի շատ քանակությամբ օրով գնայինք, բայց ցավոք սրտի ֆինանսական առումներից ելնելով գնացինք 3 օրով եւ մասնակցեցինք Կիսայի զրափակիչ փուլին, որը անցնում էր երկու փուլով, ամեն փուլում մասնակցում էր 6 թիմ եւ այդ 6 թիմից պիտի անցներ 2 թիմ առաջին փուլում անցան երկու թիմ՝ Կաբարդինա-Բալկարայի թիմը եւ Դագեստանի թիմը։ Երկրորդ փուլում անցան երկու թիմ, մենք եւ Գրոզնի թիմը, Չեչենսկա ռեսպուբլիկա մեր թիմը անցած տարվա Սոչի փառատոնից հետո որ մեծ սադրանքներ է գործադրում Ադրբեջանի պետությունում կոնկրետ մեր թիմի հանդեպ եւ ամեն կերպ փորձում են որպեսզի մեր թիմը չմասնակցի ընդհանրապես ոչ մի լիգայի բայց Փարք Աստծո դարձանք ֆինալիստ Կովկասյան լիգայի։ Մեր նպատակն է տարբեր միջազգային բեմերից հնչեցնել Արցախ Ստեփանակերտ անունը հպարտությամբ եւ այդքանը գիտակցելով ադրբեջանական կողմը գիտեմ մեր նպատակը որն է եւ ամեն ձև փորձում են որպեսզի կանխեն խոչընդոտեն մեր այդ ելույթներին ամենացավալին ինչն է այսօր մեզ համար, որ մենք մեծ մասը ծախսերի անում ենք մեր հաշվին։ Չնայած մենք գիտենք ինչի համար ենք այդքան անում, մենք կիսաիզրափակիչին ընդհանրապես ֆինանսական ոչ մի աջակցություն չունենալով ուզում ենք հրաժարվեինք, բայց հասկանալով այն փաստը, որ այսօր մեր հակառակորդում պետք է նորից սադրեին եւ ոնց որ մեզ գրել էր այդ լիգայի ղեկավարը ասում է տղերք մենակ եկեք մենք մենակ ձեր գալուն ենք սպասում որպեսզի ադրբեջանական կողմը իրան լավ չզգա եւ մենք մեր պարտականությունը զգացինք, որ เป զի գոնե մի ձև այդ գումարը հայթայթեինք եւ գնացինք եւ մասնակցեցինք եւ Փարքաստու անցանք եզրափակիչ փուլ։ Արտաքին քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս է կազմում նաև մշակույթի միջոցով նպաստել սեփական երկրի ճանաչումն աշխարհում եւ հիանալի փաստ է որ արցախցի երիտասարդների այս խումբը բազում դժվարություններ հաղթահարելով իր լումանը ներդնում այս գործում Աննա Ղուկասյան այսօր Իսլամական պետություն խմբավորումը նոյեմբերի 19-ին նոր 6 ռոպիանոց տեսանյութ է հրապարակել, որում սպառնում է պայթեցնել Սպիտակ տունը։ Այս մասին հաղորդում է Fox News հերոսանգերությունը, որի եթերում ցուցադրվել է տեսանյութի մի հատված, ընդգծելով, որ տեսանյութը հրապարակվել է Փարիզյան ահաբեկչություններից մեկ շաբաթ անց։ Իսլամական պետությանն առնչվող ջիհադական ֆորումում հրապարակված տեսանյութում պատկերված երկու գրոհայինից մեկը սպառնում է ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի նախագահներ Բարակ Օբամային եւ Ֆրանս Ֆրանսուա Օլանդին նոր ահաբեկչություններով, ինչպիսին Փարիզի ահաբեկչությունն էր։ Մենք կտապակենք ձեզ ինքնասպանության գոտիներով եւ պայթուցիկներով, ասում է տեսանյութում ելույթ ունեցող գրոհայինը։ Միջդեր երկրորդ գրո Զինյալը դիմելով Ֆրանսիային ասում է. «Դուք երկար չեք գոյատևի։ Մենք սկսել ենք ձեզնից եւ կավարտենք այսպես կոչված սպիտակ տնով, որը կսեվացնենք մեր կրակներով»։ Սա իսլամական պետության թողարկած երկրորդ տեսանյութներ 24 ժամում, որով իսլամիստները սպառնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգ պաշտպաններին։ Նախորդ տեսանյութում նրանք սպառնացել էին պայթյուն իրականացնել Նյու Յորքում։ Մարզասերների համար Շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը Եվրոպայի թիմային առաջնության 6-րդ տուրում հաղթեց Գերմանիայի թիմին։ Հավաքականի կազմում միակ հաղթանակը տունեց Հրանտ Մելքումյանը, Լևոն Արոնյանը, Գաբրիել Սարգսյանը եւ Կարեն Գրիգորյանը կիսեցին միավորը։ Այս տուրից հետո Հայաստանի հավաքականը 8-րդ տեղում է, առաջատարը Ռուսաստանի թիմն է։ Շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության ավարտին մնացել է 3 տուր։ Կանանց մրցաշարի 6-րդ տուրում Հայաստանի ընդրանին մրցել մրցել է Իսպանիայի հավաքականի հետ։ Առաջին համարով հանդես եկող Էլինա Դանիելյանը պարտություն է գրել։ Լիլիթ Մկրտչյանը ոչ ոքի է խաղացել, երրորդ համարով հանդես եկող Լիլիթ Գալոյանը հաղթանակ է տարել։ Վերջինն ավարտվել է Մարիա Կուրսովա Յուդինա Էստևես պարտիան։ Հայաստանը ներկայացնող Կուրսովան առավելության է հասել ապահովել Հայաստանի ընտրանու հաղթանակը։ Հայաստան Իսպանիա 2.5 1.5 Այս տուրից հետո Հայաստանի հավաքականը վաստակել է 7 միավոր եւ գտնվում է 8-րդ տեղում։ Առաջատար Ռուսաստանն ունի 11 միավոր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։